من الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين da kuranska sura govori o nevjernicima iz, odnosno od ahlul kitaba i mušrika koji su se podvojili onda kada im je došao dokaz, to jeste kada im je došao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I došli smo i zastali smo kod ajeta u kojem Allah tabarak wa ta'ala govori o podjeli odnosno do četvrtog ajeta ove kuranske sure, gdje Allah tabarak wa ta'ala govori o tome kako su se i zašto su se podvojili sljedbenici knjige. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ A nisu se podvojili, ili kako Korku to prevodi, podvojili su se baš onda kada im je došao jasan dokaz. To jeste, sljedbenici knjige, kršćani i židovi, se nisu podvojili u svojoj vjeri, osim onda kada im je došao jasan dokaz. Prije nego što počnem govoriti o ovom kuranskom majetu, daću jedan kratki uvid u izraz, kuranski izraz koji se spominje na više mjesta u Kurana, to je Ehlul Kitab. Inače, Ehlul Kitab označava nevjernike, jeli nemuslimane, koji se pripisuju Isavu a.s. kao što je slučaj sa kršćanima, jer koji se pripisuju Musavu a.s. to jeste židovi. Ovi ljudi, odnosno ove vjere, oni tvrde da su vezani, odnosno da vjeruju jednog Boga. Iako, znači ako vidimo sada, znači oni ne vjeruju jednog Boga, nego vjeruju u trojstvo. Međutim, tvrde je da vjeruju jednog Boga, da im je knjiga objavljena od Allaha tabaraka ta'ala, tvrde je da su monoteistička vjera i tako dalje. S obzirom da je osnova, da kažemo, njihove vjere je takva. Znači, osnova njihove vjere je tevhid, monoteizam. Pa im je bilo naređeno za vrijeme Musa alaihi salam i za vrijeme Isa alaihi salam šta? Znači, bilo im je naređeno da božavaju Allaha jednog jedinog. I čak šta više, znači svaki od, njih, od njihovih poslanika, i Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, je nagovijestio dolazak Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Također knjiga u koju vjeruju, Tora, je Tavrat, znači koji je osnovi knjiga od Allaha tabara koja ta'ala, međutim oni su je šta? Oni su je iskrivili. Isto tako Inđil, odnosno njihova evanđelja, znači u osnovi su od Allaha tabara koja ta'ala, međutim oni su ih iskrivili. S obzirom da je ovo, da je kažemo osnova njihove vjere, monoteizam. I ovo sve o čemu smo rekli, Islam, odnosno uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala u Kur'anu i njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u svom sunnetu su tako da kažemo dali određene povlastice znači sljedbenicima ovih pravac, odnosno ovih vjera. Pa tako, na primjer, znate da je muslimanu dozvoljeno da oženi ženu koja je, koja je kršćanka ili koja je židovka. Isto tako znate da je dozvoljeno muslimanu da jede hranu koju zakolje židov ili koju zakolje kršćanka. I postoje još niz propisa, znači gdje se razlikuju židovi i kršćani od drugih, da kažemo nevjernika, odnosno od ateista, od mnogobožaca i tako dalje. Ovdje ponavljam i kažem zašto se to, zato što je osnova njihove vjere, da kažemo, istina. Međutim, oni su to iskrivili. I onda oni koji imaju takvu osnovu, kada im dođe čovjek sa islamom, kada im dođe čovjek musliman, znači lahko mogu da prepoznaju da je islam istina. Zato što? Zato što islam je vjera u Allaha jednog jedinog. Zato što je Islam vjera u knjigu od Allaha tebara kva ta'ala. Vjeru, vjera u Allahove poslanike. I tako dalje, i tako dalje. I zato vidite da Allah Đalešanuhu opisuje njih, odnosno opisuje tačnije krštane. Da oni su najbliži istini. Međutim, kako se misli najbliži, naj, najbliži istini? Znači, mislim se da su danas svi oni koji kažu samo malo smanjati, ako možeš da radi. Samo, samo nije problem da približiš Aha, sebi tamo, i onda, tamo, i onda ja mogu smanjiti. Dobro. Tako vidite, na primjer, danas, međutim, da li su danas i oni koji kažu da su kršćani, da li su oni najbliži istini? Znači nisu, nego Allah tabarak wa ta'ala kaže da su najbliži oni وَتَرَا أَعْيُنَهُمْ تَفِيرُ مِنَ دَمَّعِ مِمَّا عَرَفُ مِنَ حَقُ Kaže, ti vidiš njihove oči kako suze, zato što su prepoznali istinu. Znači misli se na one kršćane koji su za vrijeme poslanika alihi salatu wasalam, koji su prepoznali, vidjeli da to sa čim je došao poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam, da je to istina. I u njega sallallahu alihi wasallam povjerova. Dobro, i zato, znači, na dosta mjesta u Kuranu se spomeni, spomeni ahlul kitab. Međutim, ovaj, tako da kažem povlastica, ili ovo posebno, da kažemo, e, mjesto njih, za razliku drugih nevjernika, da li to znači da među njima ima oni koji će ući u džennet? kao što to tvrde neki filozofi, kao što to tvrde neki koji se pripisuju islamu i tako dalje. Ne znači, draga braći, cijenije sestri. Zato što u toliko ajeta i toliko hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam se jasno kaže Znači da Allah tabaraka wa ta'ala dolaskom poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam jedino prihvata islam. Pa Allah tabaraka wa ta'ala kaže, وَمَا يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ Ko zatraži, ko bude traži neku drugu vjeru mimo Islama, ona od njega neće biti šta? Primljena. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kaže u hadisku došlo u sahihu imama muslima والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد znači tako mi ga uči ruc moja duša za mene neće čuti niko bio kršćanin ili bio židov koji će umrijeti a u mene ne povjeruje a da neće biti od da neće biti od stanovnika vatri zatim Allah tabaraka wa ta'ala na dosta mjesta u Kur'anu kaže لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث Navijernici su oni koji kažu da je jedan od trojice. To se koji vjeruju u trojstvo. Nabi, لقد كفر الذين قالوا Navijernici su oni koji kažu da Isa, da on sin Allahu, nauzu billahi ta'ala. I onda Allah tabarak wa ta'ala kaže govore odmah, fakad harram Allahu alaihi il džennet. Ko bude na tome, Allah je džennet učinio, učinio zabranjenje. Jer ova vjera je vjera svih poslanika. I vjera Isa alaihi salam, i vjera, vjera Musa alaihi salam. Jer možete zamisliti da Isa alaihi salam tvrdio za sebe, kao što danas kažu kršćani, da on Boži sin, ili je tvrdio ono što danas radi današnji kršćani, uzu billahi ta'ala. Znači Isa Allahu poslanik i zato i samo znate, Allah dao svako dobro da oko uskrnavi, da ne kažem opsuje ili nešto ružno kaže o jednom, o bilo od kojih od Allahovih poslanika, da je sad im otišao u navjerstvo, da je sad im postao, da je sad im postao navjerni. Međutim, s obzirom da je osnova, da kažemo njihova, osnova da im je bila ispravna, pa se onda izmijenila, zato su dobili ove povlastice. I to može jasno vidjeti onaj koji bude čitao ili izučavao historiju kršćanstva. Pa ćete vidjeti tamo kako u osnovi, e, znači na početku historije kršćanstva, kako je bila vjera u jednog Boga. Pa su bili onda oni koncili, pa nakon bude jedan pa vjeru, pa bude nekoliko godina posle toga pa kažu vjeru u dvojstvo, pa dok nisu došli do toga da vjeru u trojstvo, i tako dalje, i tako dalje. Međutim, ono što nam je sada ovdje bitno, jeste da znamo, odnosno da vidimo da Allah Đalešanu u Kur'anu na više mjesta spominje nam ehlul kitab, odnosno spominje njihovo razilaženje. Nekada Allah Đalešanu kaže Znači, وَمَا تَفَرَّقَ, kao što kaže u ovom ajetu, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَ Da kršćani i židovi se nisu podvojili, To jeste nisu odustali, odstupili od istine, osim onda kada im je došao jasan dokaz. Znači šta znači ovaj ajet? Ovaj ajet znači došao im je jasan dokaz. Jer u njihovim knjigama bio spomenut Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Međutim kad su vidjeli, kad su vidjeli da on od Arapa, rekli su kako da Allah pošalje poslanika iz reda Arapa. I nisu iz oholosti htjeli da povjeruju, da povjeruju u njega. Neki su rekli iz tog razloga, neki iz ovog razloga. Međutim došao im je shodno onako kako je došao, kako je bio opisan u njihovim knjigama. Pa su dali prednost svojim strastima na djesnom dokazu. Na djesnom dokazu koji je došlo da kažemo čak i u njihovim svetim knjigom. Nego se poveli za čim? Poveli su se za strastima. I onda kada se poveli za strastima, onda se odaljili od istine, onda se međusobno razišli, onda su nastale među njima frakcije i tako dalje i tako dalje. I zato vidite na dosta mjesta u Koranu da Allah Đelešanu nas obavištava o tom njihovo, o toj njihovoj podjeli. I sada ovdje ne bih citirao sve te ajete, znači spominjam samo ovdje, ovdje ovaj ajet koji je spomenut u ovoj kuranskoj suri, gdje Allah Đelešanu kaže da se podvoji onda kada im je došlo jasan dokaz. Međutim, namjera, Allah dao svako dobro, znači namjera ovo spominjanje ovoga njihovog razvajanja jeste obavještavanje u smislu zabrane. Šta to znači? Allah Đelešanu nam spominje kako su se razišli. To jeste kao da nam kaže oni su se tako razišli pa se nemojte vi tako razići. Nemojte se razići tako što ćete slijediti šta? Svoje strasti. I zato je došlo u drugim ajetima, odnosno u drugom ajetu, tačni u suri Ali Imran, gdje Allah Đelešanu kaže وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَانِ Nemojte biti kao oni koji su se podvojili i razišli nakon što su im došli jasni dokazi. Misli se na koga? Misli se na kršćane i židove. I zato je došlo toliko, na toliko mjesta u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam spominjanje židova, spominjanje kršćana, spominjanje njihovi osobina. Zašto? Kako se mi ne bi poveli za tim osobinama. I zato kažemo ovdje u suri Al Imran je došlo tačnije da Allah Đelšanu kaže وَلَا تَكُونُ obraćajući se muslimanima. I to gdje je došlo? Jer Allah mi robovi, znači čovjek mora da zna da čita Kur'an. Mora da zna na koji način da čita Kur'an. I zato, na primjer, čovjek mora da puno čita tafsir. Da čita knjige koje su vezane za tafsir. Tako, na primjer, ulema kada govori o tafsiru, kako se Kur'an tumači, kao što spominje Hafiz ibn Kesir, uvod u svog tefsira, i zato imate onaj prevod, skraćene verzije, vratite se na uvod od Hafiz ibn Kesira, gdje spominje načine tumačenja Kur'ana. Pa kaže prvi način tumačenja Kur'ana, Kur'an Kur'anom. Da Kur'an tumačiš Kur'anom. Negdje neka sad spomenuta općenito, međutim u nekom majetu je došla specifično. Na primjer, kao što je slučaj, dok možemo reći s ovim majetima. Ovdje Allah Đelšanu obavještava zašto se različi. Međutim, u drugim majetima je došlo namjera toga, a to je da nam se zabranjuje da mi ne bi bili, da ne bi bili kao ono. Onda tumačimo sunnetom poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa onda tumačimo govorom ashaba i tako dalje i tako dalje. Međutim, isto tako čovjek treba da vidi ajet u kojem je kontekstu došao. Pa tako ova ajet gdje nam se zabranjuje da budemo kao kršćani židovi, da se ne podvajamo. Gdje se spominje, dolazi nakon, onoga, nakon onih ajeta koji svaki put na početku predavanja citiramo. To je ajde Allah Đelšanu kaže, ja i vledina amenu takullah haqqa tuqati, wala tamutunna illa van tu muslimu. O vjernici bojite sa Allah istinskom Bogu bojaznošću i nemojte umirati samo osim kao pravi muslimani. koji dolaze posle toga وَاعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا I svi se čvrsto držite Allahovog užeta i nemojte se razilaziti. I onda dolazi ovaj ajet, da kažem ispod toga dolazi ovaj ajet, da Allah nam zabranije, Allah tabarak wa ta'ala nam da zabranije da budemo kao kršćani židovi u svom poimanju, u svom poimanju vjere. Dobro. Ovo je što je došlo u Kur'anu. Isto tako je došlo u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Allah vam dao svako dobro kao što je došlo, kao što je došlo u sunanu imama Abu Dawuda i drugi, gdje Allah poslanik alaihi salatu wasalam obavijestio nas o razilaženju ovog ummeta, o pojavi raznih frakcija i sekti. Pa tako kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam govoreći o kršćanima židima kako se podijelili, kaže o se taftariku ummeti. Kaže i tako će se podijeliti moj ummet. Ala 73 firqa. Kaže tako će se podijeliti moj ummet. Na 73 skupine, kaže kulluha fin nari illa wahida. Svaka od tih skupina će biti u vatri osim jedne. Svaka od tih skupina će biti u vatri osim osim jedne. Ashabi pa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam kada su kada su e, da kažemo kada su čuli ove riječi, jer ove riječi nisu, nisu male, ove su riječi izašli iz, iz usta Allahovog poslanika, pejgambera Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pa ashabi se prepadoši i kaže Allahov poslaniće, men, hum ja, men je ja Rasul Allah, ko je ta spašena skupina Allahov poslaniće? Opiš nam tu spašenu skupinu, kako da mi budemo na njoj? Allahov poslanik alaihi salatu wa sallam dede tu definiciju. I to ono na čemu ćemo danas malo dostanemo. A to je da Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao, govoreći o to spašenoj skupini, kaže to ona na kojoj sam ja wa ashabi. Oni koji su na onom na čemu sam bio ja. To je Allah poslanih Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i na čemu su bili moji ashabi. I ovo ovdje poimanje na čemu su bili moji ashabi je veoma bitno. Zato što svaka od ove 72 frakcije sebe pripisiva čemu? Pripisiva Kur'anu. I manje više hadis, međutim, sa hadisma se igraju. Ovaj hadis slab, ovaj hadis nije slab, ovaj uh, vaki, ovaj naki. I tako dalje, i tako dalje. Međutim, svaka traži, tako da kažemo, neki dokaz, neki dokaz, neki dokaz u Koranu. Pa je tako isto znate, znači, čak i oni, da kažem, budale koje se pojavila, znači, kao što su jehovini svjedoci i tako dalje, kažu oni, kaže, u Koranu je spomenuto da Muhammed nije posljednji, da nije posljednji poslanik. Kako? Tako i tako. Pa ti navedi, navodi onda na kakve ajete i tako dalje. Međutim, ova definicija, ove riječi, Allahu posanika, alihi salatu wasalam, ono na čemu sam bio ja i moji ashabi, je da kažemo glavni udarac. I udarac svim frakcijama i svim sektama. A to je da svako vjerovanje, ako hoćeš da vidiš da li ispravno, usporedi ga sa vjerovanjem ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I sa praksom, Allahu, sa praksom ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato se sada vraćam i kažem da istog razloga ashabi Allahovog poslanika alaihim salatu wasalam imaju toliko mjesto u vjerovanju ahli sunnata al džamaat. Jer znači mi vjerujemo kažemo da ta spašna skupina, da to koja skupina, da to ahli sunnata al džamaat. I naravno da znate Allah dao svako dobro, ne znači da te, te 72 skupine, da većina današnjeg umeta da slijedi te 72 skupine. Ne, nego većina umeta je na haku, na istinu. Međutim, te skupine to su malobrojne skupine. Znači padne im nešto napomjeti onda traže, ne kažem običnu raju da se povede, da se povede za njim. Međutim, obični sijet, kogod kaže Allah, ilah, ilah, ilah, Muhammedur, Rasulullah, uči Kur'an i to, znači on je na ispravno, da kažemo, vjerovanju, znači na vjerovanju koje uzma iz Kur'ana i sunnata Allahu poslanika, alihi salatu wasalam. Kao što ćemo, kao što ćemo vidjeti. Dobro. I zato, ashabi Allahu poslanika, sallallahu alihi wasalam, imaju toliko mjesto kod ehli sunnata al-đama'a. Pa tako vidite prije svega, u Kur'anu da Allah tabarak wa ta'ala na toliko mjesta spominje ashabe. Pa kaže wa sabiqun al min al مِنَ wal ansar. Znači oni prvi koji su pretekli sve druge od muhađira i ansarija pa se daje njihov opis pa Allah tabarak wa ta'ala kaže radi Allahu anhum wa radu anhum. Kaže oni su bili zadovoljni sa Allahom a i Allah je bio zadovoljan sa njima. Oni su bili zadovoljni sa ashabom, sa, sa Allahom a i Allah je bio zadovoljan sa njima. Sa kim? Sa ashabima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa zatim, da ne citiram još ajeta, pa zatim vidite u hadismu Allahovu poslanika, alaihi salatu wasalam, vidite koliko hadisa, znači nema hadijske zbirke. Znači Buhari, muslima, sunan Abu Dawuda, sunan Tirmizija, Nesaija, Mađija, Muvatema, znači da nema poglavlja o vrijednostima ashaba Allahovu poslanika, alaihi salatu wasalam. Znači vidite koliko je sve hadisa Allahovu poslanika, alaihi salatu wasalam, rekao ashabima Allahovu poslanika, o svojim ashabima pa idu u posebno poglavlje o vrijednosti Abu Bakra, o vrijednosti Omara, o vrijednosti Osmana, vrijednosti Ali, vrijednosti Aisha, vrijednosti Hatidži, vrijednosti ovoga, vrijednosti, vrijednosti onoga. Znači od toga da Allah poslanih alihi salatu wasalam govoreći o sahabima kaže, kaže kad bi vi dijelili koliko bi dijelili, kaže niko ne može, znači kad bi dijelio koliko je brduho zlata ne može dostići ono koliko su sahabi dijelili koliko je pregršno. To jeste njihovo dijeljenje nečega malo je toliko bilo kao da su podijeli uvod. To jeste toliko su bili odlikovani kod Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa je došla da kažemo i nagovištaj Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da će se pojaviti ljudi koji će grti ashabi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. I zato je toliko hadisa došlo, vola te subbu ashabi, nemojte, nemojte grti moj ashabi. Ovo ovaj izraz u arabskom isku te subbu, znači što se kod nas prevodi kao opsovati, znači nije ono opsovanje kao što u nas znači da, nego misli se svaka stvar, ideja, mišljenje, riječ, gdje ćeš smanjiti vrijednost ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, to se smatra pod ovim, to smatra pod ovim hadisom. Pa onda isto tako, onda isto tako vratite se, da kažemo na knjige Akaida, na knjige Akide, znači vidjet ćeš da svi govore o ashabima Allahovog poslanika sallallahu, sallallahu alaihi wa sallam. Dobro, znači ovo da se vratim, znači ovo mjerilo koje je došlo u hadisu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da je to ono na čemu sam bio ja i na čemu su bili moji ashabi, to je mjerilo. Zašto? Zato što, na primjer, kad dođete kod Mu'tazila, i počnu mu'tazile da govore ovo ili onome. Znači mogu naći da kažemo neki ajd dvije, da kažemo po nekom njihovom mišljenju ili da kažemo u, sklad, je, u skladu s onim na znači, čemu. Međutim, hoće li naći ashabi Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam da su tako govorili? Hoće li naći ashabi Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam da su govorili da za Allaha ne možeš reći ni da je unutar svijeta ni da je van svijeta? Znači kad upitaš neke od tih pravaca gdje Allah kažu niti unutar svijeta niti je van svijeta. Znači možete li zamisliti ashabi Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam da kažu niti unutar svijeta, niti je, niti je van svijeta. I tako dalje, i tako dalje, kao što ćemo, kao što ćemo vidjeti. I zato, znači ova stvar je vama bitna. I koju god stvar hoćete da vidite, kao što sam vam spomenuo u prošli put u predavanju, moramo se vratiti na gledanje i poimanje ashabi Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. I od vjerovanja ovdje napominjamo od vjerovanja ahli sunnata al džamata jeste ljubav, među svim ovim ashabima jeste ljubav posebno prema članovima porodice Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem prema Ahlul Bejt. Znači prema Fatimi radijallahu ta'ala anha, prema Hasanu, prema Husajnu, prema Ali radijallahu ta'ala anhu. To je ljubav ahli sunnata wal džamaata. I ahli sunnata wal džamaata kroz svoju tradiciju, kroz sus, da kažemo su, je uvijek govorio o ljubavi prema, prema Ahlul Bejtu, prema, prema porodice Allahovog poslanika sallallahu alejhi alejhi ve sellem. Dobro. Ono što je bitno sad ovdje da ukažem da kažem, Allah nam dao svako dobro, to je da kada se pojave devijacije u vjeru, kada se pojave razna pogrešna tumačenja koje su vezana za vjeru, obaveza je na te stvari ukazati i na to pomenuti. Još jednom kažem, obaveza je na te stvari ukazati i na to pomenuti. Znači, to je nešto što je šariatska obaveza. Da se na devijacije, na iskrivljena tumačenja vjere da se na to govori i da se na to mi ukaziva. I zato vidite, još od prvih vremena, od vremena naših imama, Ebu Hanife, Malika, Šafi, Ahmeda, znači kako su kazivali. I zato imam Ebu Hanife nije napisao Fikul Akbar svoje djelo iz Akajde zato što mu je došlo ono, čef, no, hajde napiši i ti nešto iz Akide da bude ne, nego zato što je vidio da su ljudi otišli da pogrešno govore s hadma Allahu poslanika alaihi salatu wasalam po pitanju Allahu i svoj sal, pa došao pa napisao Fikul Akbar. Tako je svaki od imama radio, znači kada je vidio, kada je vidio te devijacije, devijacija da se, da se, da se pojavljuju. Međutim, ovdje, e, ono što je bitno istaći, jeste da jedinstvo u vjeri, ono što je danas potrebno u ovom umetu, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, znači ovom umetu koji ima svo bogatstvo dunjaluka, ovaj umet, umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, mi muslimani, mi smo danas najbogatiji umet na dunjaluku. Znači, hem imamo najbolji geografski položaj, hem imamo sve resurse, hem imamo imamo šta poželimo. Međutim, iz određenih razloga smo potlačeni i poniženi. Zašto? Zato što smo ostavili Allahu, tabaraka wa ta'ala, vjeru. I zato, subhanla, danas kad dođeš, vidiš čovjeka, kada dođe, neko govori o siromaštvu. Ljudi danas govori, govori se kao, nema se, nema se, nema se, nema se. Tako Allaha, normalno ima mali broj. Međutim, da kažem ljudi u osnovi, jeste li vidjeli? Ima li kod nas da kada mu se podjele odjeća, ono baš dobro, da uzme pa da to zašije? Ima neko da kažemo da nosi odjeću toliko više dok se ne raspadne na njemu. Ima neko da ne može da sjedne, da nema pa, para da popije kafu. Mali broj ljudi. I onda mi kažemo da smo siromašni. Mi smo siromašni, ovaj umet jeste siromašni. Međutim, siromašni smo u ahlaku. Siromašni smo u moralu. Zato što čitavo čovečanstvo čeka od ovog umeta da ga povede. I zato pogledajte kada su muslimani bili gore, da tako kažemo, kroz istoriju. Prednjačili su samo. Nije samo da su osvajali, nego su isto tako osvajali kada je u pitanju matematika, kada je u pitanju fizika, kada je u pitanju ovo. U svemu smo bili predvodnici. Zašto? Zato što smo se držali za Allahu tabarak i ta'ala knjigu. Kad su došle drugi stvar, onda nas je Allah Đelešanom ponizio. I zato od ovog ummeta se čeka, čovečanstvo čeka od ovog ummeta da ga povede. Međutim, ne može ummet da se ujedini, osim ako se ujedini na Allahove knjizi, na sunnetu Allahove poslanika, alaihi salatu wasalam. Danas veliki broj ljudi, da kažem običnog svijeta, nepoznavajući situaciju, kažu, dobro, što su muslimani ovako razdijeneni? Što danas islamski umet nije jedan umet? Kako će biti bolan? Ova ona tamo budala, Allah ga proklao predsjednik Tunisa, zabranjuje hijab u svojoj zemlji, poziva se na nekakvu demokratiju i na druge vrste kufra i nevjersa. Onaj Mubarak, još isti taki da ne kažem gore od njega, ovaj Hafizul Esad Vaki, ovaj Vaki. Znači, kako će se, na čemu će se ovaj umet da se, da se ujedini? To isto kad mi sad govorili ovdje da su, da, da su ujedine, da kažemo različite nacije, da se ujedine različite vjere. Znači, islam od nas raži da se vratimo u Kur'an i sunnatu Allahu i poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato jedinstvo ummeta jeste u jedinstvu, odnosno jednom poimanju vjere. Naravno, ima stvari u islamu gdje ima širine. Ovo dobro, brate, pažite na ovu stvar. Znači, ima stvari u islamu gdje ima širine. Naprimjer, kako ćeš klanjati? Hoćeš staviti ruke ispod pupka, staviti ruke iznad pupka. Hoćeš li da kažemo onaj e, hoćeš li neke stvari namazu učiniti ovako ili ovako, to su stvari koje su vezane za fik. Došlo u, u hadismu poslanika alihi salatu wasalam da se može činiti ovako ili ovako, u se razišlo. Imam četiri mezeba su se razilazili u poimanju fika, Hoćeš dati zekat na ovo, neš dati zekat na ovo, jel ovo obavezno pri hađu, nije obavezno pri hađu, stavi ruke gore, stavi ruke dole. Međutim, to je stari fika, međutim, svi imami mezeba su bili na jednom vjerovanju, na jednoj akidi. I svi se zajedno borili protiv novotarija, inovacija koji su ulazile, tako da kažem, koji su pripisivali Allahu i tabarak i ta'ala bih. I zato ne mislimo na ovo. Nego mislimo na stvari koji su vezane za poimanje vjere, koji su vezane za poimanje akida. I druga stvar, ukazivanje na novotarije. Ne znači, draga braću, Allah vam dao svako dobro, da, da je to podjela ummeta. Da dijeliš ummet. Ne, nego ti sa ukazivanjem. Ukaziva, želiš da ujediniš ummet. Znači, lijepo ukazivaš i kažeš nekome, Allahov robe to nije od Allahove vjere. Ashabi Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, nisu to činili. Ako bi rekli da je to od, od podjele ummeta, onda prvi koji su dijelili vjeru, su bili Ebu Hanife, Malik, Šafi, Ahmed i drugi. Ebu Hanife, šta? Zašto je napisao Fikul Ekber? Imam Ahmed, zašto je bio bičovan? Znači, svi ljudi, stali, halifa stao, kaže Kur'an je stvoren, kaže Imam Ahmed nije stvoren. Ubićemo tu mimo, pa jednom bićuju, pa ga drugi put. Pa Padone, ubićemo ono dok nije padon. Neće, zašto? Zato što nije to, zato što to nije od Allahove vjere. Da kažeš da je Kur'an stvoren. Kur'an je Allahov govor, svojstvo. Pa da Allah i tabarik ta'ala svojstvo od njegovih, od njegovih osobina. Znači, prvi imami mezreba su ukazivali su kazivali na te notare. I nije to Allahovi robovi, nije to podjela umeta. Nego je to jedinstvo, nego je to jedinstvo umeta. Zatim također, ono što je bitno, što je bitno, što je bitno, jeste da kažem kada, nek, kada govoriš o pojavi kod nekog čovjeka. To ne znači Allah ti dao svako dobro da ti tog čovjeka mrziš. Ako ja sad ukažem, ako sad neko ukaže, tebi kaže, džoba da pogriješim si, na tom i tom predavanju rekao se tako i tako, nije nego tako i tako. Znači, nisam rekao to izmržnje. Osam je da nisam rekao izmržnje, rekao svoj iz ljubavi prema meni. Ako si vidio da radi neku stvar pogrešno, neko stoji čega, iz ljubavi prema meni. Ako vidio čovjek kada se igra sa strujom, negdje tamo struja blizu, može da udari struje, kažeš mu nemoj tamo, nemoj, jeli, dodiriva sa što možete struje udariti, pa, pa ćeš biti ovakvim. Znači, to radiš iz ljubavi prema čovjeku. I ono što je također, znači da kažemo puno, ono što je također puno bitno za napomenuti, također, jeste da ukazivanje na greške nekoga, koji upune po novatariju. Ne znači, ne uzubila je ta'ala da je to čovjek kafir, da je to čovjek nevjernik. Znači da je ta osoba šta? Da je ta osoba nevjernik. Jer ehl sunnat al džemaat je bio od najdaljih, da kažem, pravaca kada je u pitanju proglašavanja druge osobe, kada je proglašavanje druge osobe nevjernik. Nego uvijek ehl sunnat al džemaat, ono što je osnovni pravila kod ehl sunnat al džemaata, jeste da tražiš opravdanje drugim. To jeste da je drugi možda to uradio za znanje iz ovog izorog i tako dalje. I sada nije mjesto ovdje, ne bi nema da spominje govor onome kada govori o tom, to jeste kada govori o neznanju ili nekim drugim stvarima kao upravdanje. Međutim, sada govorim ovdje, o čemu sada govorim ovdje, o pojavama kao pojavama. I zato još jednom kažem i napominjem, obaveza je, obaveza je učeni ljudi koji su učeni u jednom društvu da ukažu na pojave koje se proširuju iz ovog glavnog razloga među našom omladinom a ne da daju na kakve, tako da kažemo, dvosmislene, da ne kažem trosmislene odgovore. Allahu basanih alihi salatu salam kaže man suila na ilmin fa ketemahu aljamahu Allahu bil jamin min nari jevme l'qiyama. Znači ko bude upita za neko znanje pa to znanje sakrije, Allah jala šanu će ga zauzdati uzdom od vatre na sudnjem danu. Međutim, danas, kako bi ljudi sačuvali svoj položaj, upita ga neko, neko ili nešto, jel to od islama, kaže, u islamu ima preći stvari od toga. Upitaš ga ovo, kaže samo ima preći stvari od toga. Upitaš ga ovo ima, vala, o svi stvari ima preći. Ako tu pita neko o namazu, može reći ima preći od namazu. Šta je te vid? Vala, te bare to tamo da. Upitaš ga, o, upitaš ga i zakatu, ima li šta preći od zakatu, ima namaz. Međutim, ne možeš uvijek davati odgovore šta? Ima on samo preći stvari, ima on samo preći stvari, ima on samo preći stvari. Zašto? Kako čovjek ne bi izgubio ugled u društvu ili kako ne bi otišao sa svoje pozicije. Međutim, ono što je zadeća Alima. Alim govori, ja Alim bila, ni Alim pjevač. Ni Ali Halid Bešlić, ni Ali Muslimović, ni ovaj ili onaj, da gleda koliko će ga ljudi slušat i koliko će mu ljudi klopčat. Nego čovjek kaže lijepo istinu. Svi prihvatilo hiljadu ljudi i to njega niko živ ne prihvatio. Od imama Ahmeda niko nije tijelo uzimat u vramanu kada je on, kada je govorio, kada je ustao protiv halife i rekao o, o, o fitni Mu'atazijela gdje su došli sa, sa vjerovanjem e, da je Kur'an svoje. Znači nije gledao šta će ljudi reći. Nego istina, istina se mora reći. Znači stvari koje su vezane za kidu, Allah vam dao svako dobro. Znači, nema tu da kažemo lijevo desno. Mis, pa može ovako, može ovako. Ne može ovako, znači istina može da bude jedna, ne može da bude drugačija. E kad budemo govorili o fiku, onda tu može, možemo da kažemo hanefijskom mezabu vaku, šafijskom vaku, malikijskom vaku, hanbelijskom vaku i tako dalje. Međutim, na primjer, dođu ljudi govore na uzu bilja ta'ala da se Allah tebara kao ta'ala nalazi svugdje. Da Allah je našan u svugdje. Mi smo ovdje spomnjali hadis robinje. Hadis je došao u muslimu, ja sam bio pogriješio kad sam spomenuo na predavanje, jer sam govori ono što se kaže iz glave, nisam pripremio da je hadis u Buhari, hadis u muslimu. Međutim, hadis je rodosan, znači ne mijenja. Međutim, emanat radi kažem da je hadis u sahihu imama muslima, ne u sahihu imama Buhari. Je došlo da Allah, da je Allah poslani kareh sallatu wasalam upitao robinu gdje je Allah, ko sam ja, kaže ti si Allah poslani, gdje je robinu, gdje je Allah, ona rekla fi sama, rekla na nebesima. Poslani je rekao, pustite onaj vjernicu rekao sam da danas ima pravaca. Znači, koji, ako kažeš da Allah na nebesima, kažu ti si čafir, otišao si na vjerstvo. Otišao si šta? Otišao si na vjerstvo. Kaže, zašto? Zato što se Allahu odredio mjesto, odredio si mu vrijeme, odredio si mu ovo, odredio, odredio si mu ono. Međutim, je došlo u govor poslanika, ali i salatu salam tako. Poslanik rekao vjernica, ti kaš nije vjernica. I onda da ne kaže, međutim, ono na što napominjemo ovdje, napominjemo ovdje, na ideju, na ideju vahdetul vujuda. Znači, sa kojom je došao Ibn Arabi, Znači, imaju dvojica Ibn Arabija. Ima Ibn Ul Arabi, znači gdje se spominje Lam, to je malikijski pravnik, i ima Ibn Arabi, znači onaj, jel koji se pripisuje sufizmu, koji je na veliko čudo osnovi bio za hirijskog mezeba. Međutim, došlo sa tim sa čim je došlo. Međutim, postoje onome koji kaže, jer šehr Islam Ibn Taymiye, koliko mi je poznato, nigdje nije rekao za njega da je nevjernik, zato što kažu da postoji mogućnost da mu se to pripisalo, znači da to nije da to nije on rekao, nego je da je došao poslije neko od pripisovanja. Međutim, bilo kako bilo, znači nije to što nas interesuje, interesuje nas ono što se pripisuje njemu, a to je akida vahada to luđuda, a to je, da, a to je znači, jedinstvo postojenje da Allah sugdi. Znači da se Allah neuzbila i ta'ala nalazi u ovoj čaši. Da se Allah nalazi u čenifi, da se Allah nalazi u izmetu. Da je sve samo Allah tabaraka wa ta'ala. Ništa drugo nije nego Allah. Znači ovo su, draga braćo i cijene sestre, ovo su riječi nevjerstva, ubiđenje nevjerstva. I zato imam Hafiz Biqa'i, poznati hafiz imam šafijskog mezheba, je napisao knjigu koju je nazvao Tenbihu l-Gabi fi takfir ibn Arabi. Opomena glupana u pojašnjenju kufra ibn Arabija. Znači on je smatrao da ibn Arabi bio čuo kufr. Znači ovaj alim je bio, ne znam sada, šestate i neke hijđaretske godine. Znači spomenuo je mi govor u Leme sa četiri mezheba. Od, od imama Hanefijskog, mezheba Šafijskog, mezheba Malikijskog, mezheba Handalijskog, gdje su govorili o vjerovanju ovoga. Jer one stvari sa kojim je došlo ovaj čovjek, koje su, odnosno, pripisuju njemu. Wallahi, danas nema fratra, nema popa da će doći sa takvim stvarima kao što je došao ovaj čovjek sa takvim stvarima. Kao što, na primjer, govori u suri Nuh, mimma, mimma hati atim uhriku, pa udahilu nara. Kaže, radi svojih grešaka, oni su potopljeni, pa su vedeni u vatru. Kaže, radi svojih grešaka, oni su potopljeni u more Allahove ljubavi. I tako dalje, i tako dalje. Međutim, o ti, znači da ne govorim sad ovdje, ne govorim o njegovom tefsiru, jer u Roma je pisano o njegovom tefsiru, nego ovdje govorim vam Znači o to ideji vahadetu ružuda, to se da Allah Đelešanu prisutan su. Danas naravno toga ima u pojedinoj literaturi na našem mjestu. Znači hoće li čovjek reći, pa dobro, i to je pravac koji se pripisuje islamu, i to je islam, pa hajde neki oni, znači jedni ćemo vjerovati da Allah sugnje, na uzbila je tala u izmetu, a drugi ćemo vjerovati, ko što je rekao poslanik Arih, salatu wasalam, da Allah na nebesima i onda ćemo biti, onda ćemo biti, onda ćemo biti jedno. Također druga stvar, ovdje smo govorili o tome i došli su momci, poslije toga koji smo donijeli knjigu, znači tog džemata, koji na neki način, da kažem, šire svoje ideje na ovim prostorima, tu takozvanu rabitu. Znači, koja je od, od, od, od usula jednoga, od jednoga od tarikata, koji se pripisuju jeli sufizmu. Naravno, mi govorimo ovdje, znači, kada je u pitanju pobožnost, kada je u pitanju suf, tesauf, kao tesauf osnovi na koji se pozivale prve generacije, kao što imam Džunaid i drugi, znači, to nije ništa drugo nego pobožnost. I od svakog muslimana, muslimana se draže da bude pobožan. I zato Allah i robovi, znači, čovjek ako ne bude pobožan, neće biti spašan. Međutim, ako budemo na onom čemu je bio Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, bit će nam dovoljno. Niko ne može da prestigne u ibadetu Allahu poslanika alaihi salatu wasalam. I zato Abdullah ibn Mas'ud, taj ashab, ashana, ako bi govorili, ako bi razmišljali o inteligenciji ashaba Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, vidjeli bi koliko su to bili ljudi. Kada je vidio onu skupinu, okupili se i ono, jedni drugima kažu, haj spomnje, reci Subhana 10 puta, ovaj, reci Alhamdulillah 20 puta, ovo 16 puta. Pa Abdullah ibn Mas'ud, kad, kad je vidio, ovaj hadis je došao više rivajta, kaže ma esra ma dalent. Kaže kako se brzo zalutali. Kaže kako se brzo zalutali. Znači, ashabi Allahu poslanika su zikrili. Allah Đelešanu, Allah Đelešanu kaže, ja ili dina imenu, zikru Allah je zikrin kefirao. O vjernice Allah mnogo spomnite. Međutim, nisu ga tako spomnjali. Znači, zato što sve ima svoje mjesto i vrijeme. Možete i sveka predaš selam, ustati početi učite za. Ili ti govoriti, labbejka Allahumma, labbejka, nije vrijeme hađa. Dobro, to je osnovni mi hajr, međutim, nije mu tu, tu mjesto, tu mjesto je vrijeme. I onda kaže Abdullah ibn Mas'ud kada vidi ovu skupinu kaže كجاء اتبعوا ولا تبتعدوا ولا تبتعدوا فقد كفيتم كاže slijedite a nemojte uvoditi fakade kufitum jer vam je dovoljno ono što je došlo znači ono što vam je došlo u sunnetu poslanika pejgambera Muhameda sallallahu alaihi wa sallam od ibadeta to vam je dovoljno i kad biste htjeli da taki budete Ovo sad ja dodajem jer od sebe, znači s ovim je završio govor Ibn Mesuda, kad bi, kad bi tijeli da budujemo, da izdržimo ibadet na kojim je bio Allah poslanik, ne bi mogli. Jer poslanik je namaze klanio, jel tako, u džematu. Pa je poslanik, alihi salatu wasalam, koliko, zikr, koliko zikrio posle, posle namaza. Pa je poslanik zikrio jutarnji zikr, pa je zikrio večernji zikr, znači prije zalaska sunca, prije zalaska sunca. Pa je poslanik, alihi salatu wasalam, klanio duha namaz. Pa je poslanik, alihi salatu wasalam, u svakoj prilici mnogo, mnogo Allaha spominio. Pa Allah poslanik alaihi salatu wasalam klanio noćni namaz toliko da su mnoge otisali. Jesu li ikada ikome, znate li ikada ikoga da su mnoge otekle jednom u životu zato što je u noćnom namazu. I što onda hoćemo? Ne, hoćeš da dođeš da tamo neko kaže ovaj salavat uči 16 puta, učila bi jeser 15 puta, uči ovo, o, o, o, ovu dovu 13 puta, uči kul vallahu 26 puta i tako dalje. Zar je to potrebno? Nakon što vidimo kako je došlo u sunnetu Allahog poslanika. Znači osnova je da se čovjek drži farzova, I ljudi se razlikuju. Ne možeš od čovjeka, znači nekad nek uzme od vjere, onoliko koliko ne može da ponese i onda ga ta vjera, tako da kao što je došlo u Adisu, znači vjera ga prevagne. Znači vjera ga obori i onda čovjek ostaje vjeru skroz. Znači osnovi se drži, čovjek se drži farza. Ono što može od sunneta, mustahaba, da radi čini, klanja sunnete, klanja, ako može da klanjaš duha namaz, klanjaj, posti. Ako hoćeš ponedljak, četvrtak, nemoj, posti da obudu post. Koliko ima danas ljudi, da postoje Davud post, mali broj ljudi da postoje. Da ne kažemo poslaniku alaihi salatu wasalam učenju Kur'ana, a u svemu tome Allahu poslanik alaihi salatu wasalam je bio ko je bio. Bio je šta? Bio je muđahid, znači izlazio u vojne pohode, pa u tim momentima zna, to, toliko činio i bazit i noćnog namaza, jeramo kallah, pa isto tako vodio državu, isto tako ovo, isto tako bio otac i tako dalje i tako dalje. Znači to je ibadet Allahu poslanik alaihi salatu. Uglavnom, ono što sam bio skrenuo pažnju, Znači, jeste ta stvar, sam u zadnje vrijeme često bio upitan o tome, o takozvanoj rabiti. Znači, jer neki džemati, znači, idu negdje, ide ovdje, u Tursku, kod nekog šeha ide ovdje, ide, znači, govori se o nekakvoj rabiti. Šta je ta rabita? Znači, to je, znači, kad spominješ Allaha Đerlašanuhu, da misliš na, na svog šeha. Jer, znači, da ima šeha u smislu, ono, da smo dao bejat. Znači, prisegu na pokornost, znači, samo njega slijediti. I kad, kad spominješ Allaha, da misliš na njega. A on kad spominje Allaha, on će misli na koga na poslanika. Poslanik će misli na Allaha. Znači ti kad zikriš ne možeš odma, znači ne možeš odma zikri, od, ne možeš odma misli na Allaha, nego mora da ide, mora da ide ovim redosom. Znači ja samo na ovo kažem, da li Allah poslanik alaihi salatu wasalam ovako učinio? To jeste da li su ashabi Allahu poslanika alaihi salatu wasalam ovako to učinili da kad su učinili badi da su misli da poslanika bio je tu subhano u njihovom prisustvu. Da li su tabijini, oni koji su za, za, zatekli Hazreti Abu Bakra Nisu vidjeli poslanika alaihi salatu wasalam, da li su oni misli na Abu Bakra, da li su misli, nisu misli. Islam je jednostavan, znači put između tebe i gospodara, put između tebe i Allaha, put između tebe i Boga jedan je kratak. Znači obratiš se do ovom i to je to. Vojda se alaka ibadi anni fa inni qalid. Kada te moji robovi za mene upitaju, ja sam, ja sam blizu, Allah je lašano, razumije sve jezike. Obra, ne znaš na arapskom da uputiš dovu, imaš neku te dovu, uputi na bosanskom, uputi na albanskom, uputi na krajiškom, na sanđačkom, na bilo kojem putu, Allah razumije sve. Znači ne moraš sad neku posebnu dobu za ovo posebno, osim ako je došlo u sunnetu Allahu, poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. Također, kad sam govorio bio o toj rabiti, znači, i mom smo donijeli da Allah Zilšan nagradi jednu knjigu, znači, koju taj džamat širi. I ga zove islamsko vjerovanje. I tu se govori o poslanicima, govori i s objavama. I kad govore tu objavama, kažu, objava nije stala. Objava, objava i dalje dolazi dobrim ljudima, dolazi evlijama. Znači objava i dalje ima kontinuitet. Znači dolazi kome dolazi evlijama. Da li je Đelšanu sačuva od ovakvih riječi. Znači svi muslimani su složni znači da je objava prestala sa smrti Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Mi vjerujemo u evlije, ahli sunnat al džemaat vjerujemo da imaju kod Allaha robovi. Znači odabrani. Allah Đelšanu kaže Ala inna awliya Allah, la khawfun alaihi wa la hum jahzanun, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Znači da Allahovi, Allahovi vli, Allahovi štićenici, oni neće imati strah, ne, neće imati žalost. Ko su to? Oni koji budu vjerovali, koji se budu Allaha bojali. E mi to ne znamo. Znači može biti tamo neki hasu, husu, žemata, neki jaznik miskin, da je na Allahu kod veliki, veliki da ređe. I zato je poslanik Ali Salatu Veselam rekao, Ešat akbar, lev aksama ala Allahi la barba. Kaže, čovjek, ono što mi je rekli nikakav, prašnjav, svakakav. Kaže, kad bi se zaklo, kad bi se na Allaha, kad bi zatražio nešto od Allaha, kaže, Allah bi mu to, Allah mu to odovolio. Međutim, mi ne znamo ko si Allah i robo. Međutim, gdje se dešava bela i gdje se dešava musibe, dešava se musibe, znači kada ti neki ljudi sufuraju da su oni te evlije. Oni sufuraju da, da su oni nekakvi živo. I onda oni misle da im dolazi nekakva objava ili putem snova ili putem ovoga i onda nađu raju ko sebe i znači šire im te nekakve stvari. On me kaže, vidio sam usnu, trebaš ožen tu i tu, vidio sam usnu, trebaš sudat za toga i za toga, ti se smiješ udat, ti se ne smiješ oženiti i tako dalje i tako dalje. Da ne kažem neke druge stvari koje sam čitao, Allah mi znači stid me spomenuti ovdje, znači da kažem iz nekog principa stid, da znači stvari koje se spomenu za intimu i tako dalje i tako dalje. Znači da Allah je našavno saču. Međutim, zašto to dolazi? Znači ših, da kažem ti likovi sebi furaju da su oni šihovi, da njima dolazi, da kažem nekakav ilham, da do, do, dolazi nekakav keš i onda, i onda šire takve stvari. Govorio sam, znači jedino se bilo proširila, ne znam da li kod vas, da li vam poznato, jedna knjiga zvala se Vrelo mudrosti, napisao jedan, jedan ših, onaj, ja sam slušao od priče, znači od, od, od, od ljudi koji su bili njegovi, da kažem, u rid, išli njemu, da, dvejat, međutim, hvala Allah, gdje lišano toga se pukali, znači taj še priča i govori, znači, kako znam godinu kad će doći medi, kako znam godinu kada će onaj, e, da ne kažem, e, zna kada će nastupiti sudnji dan, onda kako zna šta mejt imaju u kaborovima, u kaborovima imaju televiziju, gledaju televiziju i tako dalje i tako dalje. Znači stvari da Allah je sačuva Allah mi smiješne stvari. Međutim, zašto ljudi to govore? Zato što kažemo, znači, ufuraju se da su oni nekakvi šehovi, da oni nešto znaju. Allah mi kad vidiš, možda ne znam par džuzeva Kurana, da ne kažem nešto drugo, da ne kažem ovo. I, znači, što je glavna sada kod njih, znači, drži daleko svoje učenike od znanja. U svim zna i kažu, čitaj tefsi, čitaj Buhari, čitaj Musima, jok, razumiješ. Nego samo čitaj ono, znaš, čitaj što ti ja kažem, sluša ono što ti ja kažem i nemoj pita. Znači, ko puno pita, to ne valja. I zato jedan tako še držao predavanja i sad došao jedan i vas nešto pitao. Kaže on, kako pitaš, kaže, kako te nije stid, znaš da nije od edaba, da pitaš lazda i kaže, bio tu jedan što ga je slušao, kaže, ti kaže, ustani, kaže, ova isto. Kaže, koliko si ti godina kod mene? Kaže, 20 godina. Aj, kaže, rec svima koliko sme pitanju pitu. Kaže, nijedno ja ših. Kaže, tako treba da bude, kaže, pravda. Da ne kažem u drugim stvari i sihira i tako dalje, znači, lično sam, lično mi je pričao čovjek, nije sam bitno mogu spomenuti mu ime, jer prezme čovjek je poznat, onaj, znate ga svi kad mu spomenu ime, kako je tako bio kod jednog šeha, i govori o adabima tarikata. Međutim, čovjek muslima ne treba da ima edeba. Znači, edeb je riječ koja znači lijepo ponašanje. Muslima mora da se opiti lijepim ponašanjem, da zna kako se ponaša prema starijim, kako da se ponaša prema učenim i tako dalje. Međutim, problem je, problem je kod oni koji nema i problem kod oni koji, koji to pretjeruju. I kaže, taj še govori, suhan Allah ga je ponizio, onaj, ne sad da govorim kako i šta da ne bi, nije mi ode cilj spominjanje mjena. Uglavnom, ovaj moj prijatelj prenosi kaže, uh, taj šeh govori o trikatu, o, o, o edabu. I kaže, ja kaže, neki dan kaže, dolazi čovjek i kaže, še je Fendija, kaže, u braku sam, kaže, 10 godina, kaže, nijem djeci. I kažeš, a gdje ti je bio šeh kad se trebao ženiti? Znači, ja vam govorim ovo Allahom, znači, mogu Allahom propisno na sve prizvati ako lažem. Kaže on, a gdje ti je bio, kaže, šeh kad se bio ženio, da pita je šeh, koga će ženiti, kako će ženiti, biš, biš, kaže, on, siktar od mene. I kaže, ode, ovaj čovjek, oborio glavu i otišao kaže, kaže, i še ispominje, kaže, kad etotika, kaže, za godinu dana, kaže, govori mu, bare še, šta je? Kaže, rodila mi žena. Kaže, e, kaže, da si došao u šehu odmah, kaže, sve ti, kaže, žena dvojka radila. Da Allah te bare kotala, sad ću od ovih stvari, od ovih stvari, sihra, širka, kufra i tako dalje. A ovo vam kaže, znači, mogu vam spomenuti čovjeka, znate, čovjek je poznat u javnosti, znači, koji mi je priličio, koji je lično prisutovo, znači, ovome, ovome. I još, da kažem, neki ti, onaj, još neki niz da kažem ti glupost. Tako je, nedavno kod nas u Mostaru bilo jedan slučaj, onaj, došao jedan imam, onaj, dole kod nas, tako da nam se požali, kaže, Havze, da popijemo kafu, da ispričamo, hajr, šta je, cel popirić, ali kafu kažu, kaže, imam, jel tako, od, onaj, od, jel, u rodbine, da ne spominjem sad, kom je, šta mu je bliz, bliz, bliz, bliska rodbina, kaže, dijete, kaže, cura, kaže, počela, jel, da ide u jednu džamu, kaže, ide, ide u jednu halku, i kaže, ovi je proglasile vlijevu. I kaže, Ona kaže počela pričat kako ide, kako ide u džennet i vraća se iz dženneta. Non stop u džennet nazad, u džennet nazad. I kaže okupi raj, okupi te, okupi i taj šeh je proglasio, stvarno je proglasio, to je dole kod nas bio <laughs> s njim na ovo spomenu što je mu star bio. <laughs> da ne kažete da smo takvi. Alaj, I ovaj taj še proglasio, znači da ona, da ona stvarno dobra. I ona Haman priča, priča sa pticama, priča sa hajvanima. Boga mi, i onaj, to sam ja sve znao ispre ruke, jer oni su išli dole, išli kod ovome našem profesoru, Sale Fendi Čolaković, pital Sale, a rekao Sale Fendi, onaj, to je moj profesor, to sir, uvaženi, rekao im, Sale Fendi, ne može djeći u džene, to bo oni rekao, razumiješ, Sale, ne zna kakav Sale, razumiješ, ne zna sam tefsir, a Sale dole profesor tefsira mi. Uglavnom, ne se kaže, ne znam, ne znam tefsir, ne zna ništa, I ona njima tako, ona njih okupi ovako, jer slušaj, ona njima priča šta je vidjela u džennetu, vidjela u džennetu, vidjela u džennetu, ono, i tako dalje, i tako dalje, od Allah tebara kvetala, onaj, draga brać, cijene sestre, onaj, e, od, od, od toga sačuva. Znači, ove stvari su, mi se možda smijemo, i neke stvari su nesmiješne, međutim, ja vam, Boga mi nebo ne pričao, da znači nije, nije ovako, da kažem, vjerodostojen lanac, lanac prenosa lanaca, ko što vam, ko što vam spominje. Da ne kažem, aha, Dobre. Međutim, ono što je gore, da kažemo od svega ovoga, jeste dozivanje nekog drugog mimo Allaha te barek ta'ala. Jer ponekad ljudi mogu doći, da kažemo, na kaborove, na ovo, na ono, bacaju, na primjer, pare, hajde da im bacaju pare za sreću, bacaju pare za ovo, i on baca tamo, razumiješ, baca na sedam braće, baca na ovo, on jednih baca, razumiješ, možda nema, dođe kasnije neko ko ima ključ, pokupi sve te pare, onaj, uglavnom nisi. Međutim, ono što je problem, znači, bela i musibet, ako se doziva nekom mimo Allaha, ako upućuješ znači dovu nekom mimo Allaha te barek ta'ala, to je veliki širk. Pa kažeš pomozi mi ovo ti, pomozi mi ovo ti, pomozi mi ti. A toga ima i to sam rekao, znači da sam svojim očima gledao u knjigama, znam koji je autor, ne želim da mu spomenem imene, jer to nije cilj, znači koji svoje, da kažem, učenik ili svoje čitavce podučava, znači dovi, ja riđal Allah, a'inuna, a'inuna, ja riđal Allah, a'inuna, a'inuna. O Allahovi ljudi, misli se na evlije, pomozite nam, pomozite nam. O Allahovi ljudi, pomozite nam, pomozite nam. Znači misli se kad imaš neki bela, imaš neki musibet, znači doziva evlije, jer evlije zašto? Zato što oni imaju, zato što oni imaju onaj, da kažem, jeli udjela u, u upravljanju svemiru i tako dalje, znači to je jedno od vjerovanja, znači zato oni mogu da ti pomognu i zato, zato njih doziva. I zato također, ko što je došlo, jeli, kao što je došlo, znači da, da neki ljudi govore, znači medad ja rifa'i, medad ja ovaj, medad ja ovaj, pomozi ovaj, znači sve su to, draga braće, sjene sestre, po, po, po, po mišljenju, sve u lame, ehli sunnata wal jamaata po konsenzusu, to su stvari širka da Allah tabarak wa ta'ala sačuva. Međutim, da želim da dužim, znači želim ovo da završim sa jednom stvari, znači da donekle znamo, da kažemo gdje je problem. Znači gdje je problem u ovim stvarima, zašto je problem ovdje? Problem je ovdje zato što oni koji bi trebali da govore ne govore. Oni koji bi trebali, to sam ukazao na početku, oni koji bi trebali da govore, oni ne govore. I zato, na primjer, bio sam prisutan kod čovjeka, čovjek govori ovoj, jeli, o pravcu šija i o tome kako psuju ashave Allahu posanika, arihi salatu salam, kako psuju Aishu radijallahu tala anha, kako ovo, kako ono, čovjek priča o tome. Međutim, onda nije prošlo jedno vrijeme, ta isti čovjek koji o tome govori. Znači, izašla jedna takva šiitska knjiga, on napisao predgovor. Ta isti čovjek koji govori o tome je napisao predgovor. Dobro, što je napisao predgovor, što si ovo, što si ono, pa eto, znaš, ono, bracom muslimana, pa sad ne juče se nas učio. Znači da, da je to sekta, da je to ovako onako sad pišeš predgovor, ono znaš, zatražili, ne smije se izaći, ne smije se izaći iz vatora. Zato što iza tih organizacija stoji država i ono što oni zatraže, znači to je na nivou da kažem kao da država traži. Da kažem ono što je žalostni od toga. Što je žalostni od toga. Znači, braćo, spominio sam i cijene sestr Ebu Hanif, rahmatullahi alaihi, je bio bičovan. Znači imam Ebu Hanife, je bio bičovan. Znate zašto je bio bičovan Ebu Hanife? Ebu Hanife je bio bičovan zato što nije tijelo da se prihvati kadiluka. Znači, halifa od njega tražio da bude kad ja svi, kad ja u državi. Ne da bude, znači, kad ja samo u Bagdadu, nego da bude kad ja kadil kuda, da bude kad ja svi, kad ja. Pa Ebu Hanifa rekao, neću. Zašto? Bojim se, znači, zato što je funkcija odgovornost. Neću, pa, aj, hoćeš, neću, hoćeš, Boga mi, hoću, neću, i ovaj ga izudara. Iz Degeneče ga radnemu, jeli, evo ti, kad nećeš, evo ti ono. I on, udari me, izudaraj me, Degenek, međutim, šta? Ja se toga prihvatim, ja se toga prihvatim, neću. Međutim, ljudi danas, znači, radi ti funkcija, a niko neće umjeti od gladi. Niko neće dotle da jede mekinje, onaj, da miješa mekinje pa da jede ko što jedu, onaj, u, u rad smo bili pa se nekako, onaj, imalo se jel. Međutim, ljudi su hala, znači, radi položaja ili radi ovoga, menjaju svoje mišljenje ako čarapu. I tako jedan, ne želim također da spominjem ime, znači, u, svojo, u svojoj knjizi, znači, u svojoj disertaciji koje je pisao na arapskom jeziku, znači, ja je čitao, znači, spominje se redom sekte znači i sekte, Ešarije sekta, Maturidija sekta, Šije sekta, ovi sekta, nema ko nije sekta. Došlo sada jednoj šiitskoj organizaciji, znači koja govori, koja psuje ashaba Allahu posanika, alihi salatu salam, govori tako luž nebu u Bekru, koja govori da nema dokaze sa fikske strane da iša počinula blud, međutim u suštini šta je to, samo Allah dragi zna, dolazi i piše pismeno kako je presretan što jedna takva organizacija postoji Sredna takva organizacija postoji na našim prostorima. Znači, organizacija koja širi ovakve stvari. A tako mi je Allah, znači ta organizacija, ja sam to spominio i spominio ovdje imenom, znači fondacija Mulla Sadr. Znači, ja sam jedne prilike kad sam pisao komentar na jednom kraće dijelo, znači još to nije izašlo, onaj, isto ako vi video snimci. Allah vam poslom, znači kad prestanem izaći. Onaj, kad sam pisao e, komentar na poslanicu od mog i našeg uvaženog šeha Blokadra Arnauda, rahmetullahi alaihi, ne govori o vjerovanju salafu saliha, onaj, gotovo je tu, međutim, treba, treba vremena onaj, da izađe. E, I kad sam tako se bio dotako, da kažem ti frakcije, kad sam se bio dotako ti šija, bio sam se dotako između ostalog, znači vjerovanja, jel, osobe koja je proširna kod našeg naroda, takozvanog imama Homenija, jer kod nas je ovdje onaj, prevedena ona knjiga Islamska vlast, Vilajatul Faqih ili Hukum Islamije, međutim, gdje su on također, međutim, ne tako žestoko dotiče i ashaba, dotiče i Kurani i tako dalje, Međutim, ne kao što to čini u svojoj djeli Kešful Esrar. Znači tu Kešful Esrar, znači što kaže Arabi hadis vala harač. Znači pričaj, neš pogriješiti. Znači nema šta ne govori Ebu Bekru, šta ne govori Omeru, šta ne govori Osman, šta govori o Kur'anu, da nije čitav, da ovo, da ono i tako dalje i tako dalje. I ja sam normalno se vratio na, na, na izvore na arabskom jeziku te knjige i sada ajde opet shala, znači nije mala stvar, znači čovjek kad odgovara na nekog ili na nešto, mora se bojati Allaha, znači ne smije ne smije znači da laže, znači ne smiješ subhanallah slagati na čovjeka koji nije musliman. Ne smiješ činiti napravo čovjek koji nije musliman, a kamo ne neko podavni smo ko se pripisuje, pripisuje islamu. I tako kad sam bio radio, kad sam se bio naložio za tu knjigu, ona i ja pošaljem ovome, ono meni njihovom glavnom, što tamo držim na predavanju, na Ekber Eidi se zove, i pošaljem njemu tako pismo i kažem, volim da, da imam ta pisma kao dokaz, napišem uvaženom, poštovanom profesoru tom i tome, ja sam tako i tako student i tu, do mene su došli, znači, jer radim, radim jednu studiju o, znači, vjerovanju onome čemu se vi pripisujete, znači, do mene su došla, onaj, e, vi uvažen, vi kao uvaženi doktor, kao učin u tome, znači, imamo ovdje, spomenut ću vam određene citate, me ne interesuje ovo istina ili nije istina. Znači, ako je istina da znam, ako nije istina, ako je slučajno slagano njega neko napisao knjigu Keško Rasarara, pa se potpisao Humeini ili tako dalje, da znam, da nesretnem Allah, te barak od tala, nesutnjem dam, pa da mi kaže što stoji to, što stoji to rekao. I vjerovo ne, znači kakav je odgovor bio znači, na to moje pitanje, znači ja sam sve to navio citate, navio izdanje knjige, koji je tom, koja je stranca, koja je ovo, koja je ono, a znate koliko, jel, koliko veličaju Humejnija i tako dalje, znači nema, jel, nema sobe da ne kaže činifa da, je, da nema slike Humejnija, ona je tu. I odgovor mi dolazi na to, kaže uvaženi brate, kaže tu knjim, kaže što spominješ, kaže vjerujem ja, kaže ima 20 godina, kaže nisam uzao u svoje ruke. Ali kaže, savjetujem ti, kaže da, da ono, što mi je rekli, da ne, da ne prkaš oko toga, da, da ne bakćeš u to, jer kaže, sad ti praviš samo podjelu, podjelu među muslimanom. E sad mi recite, znači, kako je podjela među muslimanom? Znači, mi na ovim prostorima kažemo, uvijek smo govorili Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Omer, Hazreti Osman. Znači, nema džambije da na nju ne, gore ne, nema napisano levom Ebu Bekr, Omer, Osman. Znači, dođe neko i kaže Ebu Bekr Čafir, kaže Omer Čafir, kaže Osman Čafir. Kaže, kad, kad dođemo, kad osvojimo Meku i Medinu, kad uđemo u Medinu, izaćemo tijela Ebu Bekra i Omera, i šta i razapet razapećemo ih na drvo, kao što spominju u Sejdelu. Znači dođe, znači ti tako vjeruješ, on ti ovako vjeruje i ti kažeš moj pita to tome zato što šta? Zato što praviš podjelu, zato što praviš podjelu među muslimanima. Allah i robovi to nije podjela među muslimanima, to je jedinstvo umeta. Znači hoćemo znači da svi od sebe otklonimo strasti. Znači nema, nemamo razloga, znači niko od nas, znači nismo Mi smo navijači, sad jedni se furaju na želju, drugi se furaju na Sarajevo, ovi se furaju na Veleži, tako dalje, i ko će pobijediti. Znači, kod nas nema tog navijanja, znači, nema sad resova. Znači, musmanu smo subhala, znači, Kur'an i sunnat Allahu posanika, alihi salatu wasalam. Nema da kažem, ovi su ihvani, ovi su salafi, ovi su sufi, ovi, znači, svi, svi hoćemo šta, hoćemo Kur'an i sunnat Allahu posanika, alihi salatu wasalam. A ne sad razumiješ, izgubi, izgubi velež od zelje, kaj je mu sudja lopo obio, ili sudja vaki, vaki ili onaki. Znači, nema toga u islamu, Allah vada osako dobro. Znači mi uzimamo ono što je došlo u Kur'anu, što je došlo u sunnetu Allahu poslanika alejhi salatu vesselam. I zato vidite imamo je mezheba. Znači imam Abu Hanife govori i da sahal hadis fa huwa mezhebi. Kaže ako vidite neđe dođete da hadis došao vam hadis kao vjerodostojan, kaže to je moj mezheb. Uzmite po tom. Imam Malik isto tako rekao. Imam Šafi isto tako rekao. Imam Ahmed isto tako rekao. Ako sam ja učio kod nekog, kod nekog profesora i naučio me da učim Kur'an, da učim ovo, da... pa ako vidim neke stvari, da tako kažem da u njima griješio, Znači, neću za tog čovjeka reći da je ovakvi neki, neko ću reći, razumiješ li, vidio sam da je ispravnija stvar u nečemu drugom. Znači, ne, ne znači to da rušim se ono na čemu je on, na čemu je on bio. Znači, ono što me, ono što me podučio. I zato Ibn Kajim je govorio, a ima veliku ljubav prema svom šijem, šijehu l-Islam ibn Taymih, rahmetullahi alihi, koji je bio imam od imama, govorio je, kaže, e, šijeh Habib, e, kaže, šijeh nam je drag, vol hab, habu ilajna. Kaže, šijeha volimo koliko volimo, međutim, istina nam još draža od šijeha. I tako su se, i zato vidite, Znači, ko išao u medresu, ko učio fik, znači u hanefijskom mezabu svako malo vidiš tamo, kaže, to je mišljenje Ebu, Ju, Ebu Hanife, svako malo naletiš ovo je mišljenje Ebu Jusufa i Muhammeda. Svako malo Ebu Jusuf i Muhammed otišli od imama Ebu Hanife, zašto? Kaže, se u trećini mezaba su se razišli od, od, imama Ebu, od imama Ebu Hanife, međutim, dalje se pripisivali kao njegovi učenici. Međutim, istina im se tu pokazala i nisu smatrali ni da Ebu Hanife ovakvi ne odvakvi da odstupe to od njegovog mišljenja, da prihvate da prihvate, da prihvate islam. Znači opet vam kažem zašto, zato što tu nema navijanja, znači. Nije to opet vam kažem, ko što danas ljudi navijaju za futbalske klubove, za košarkaške klubove, znači istina, istina, subhano, ova je vjera od Allaha, tabaraka ta'ala. I nas u njem danu Allah Đerushamna se neće pitati za ovog ili za onog šeha, nego će te Allah tabaraka ta'ala u kabru pita zašto, ko ti je gospodar, koja ti je vjera, ko ti je poslanik, koliko si bio odan tome. Jesi ti sada slijedio te svoje, jesi slijedio te svoje strasti, jesi slijedio svoje strasti ili, ili, ili, ili, ili si slijedio ono što je došlo u Kur'anu i sunnatu Allahom posanika alihi salatu sam. I zato kroz istoriju Islama, nažalost, imamo takvi, da kažem, ružni primjera ljudi koji su bili toliko ekstremni u pripisivanju za određenog imama, pa kažu svaki ajet koji nije u skladu s onim na čemu je moj imam, kaže to je pogrešno protumačen ajet. Ili svaki hadis koji nije u skladu sa onim na čemu imam, kaže to, taj hadis je darogiran. I tako dalje, i tako dalje. Znači, to su stvari koji kod nas nema. I zato ćete vidjeti, znači, ajet koji će doći posle ovoga, ovo sam se zadržao, znači na ovom ajetu gdje Allah tebara kvatala govori o podjelu kršćana i židova, sljedeći ajet koji dolazi poslije ovoga i zato, subhanallah, ovo u Kur'anu je velika stvar, a to je da znaš, odnosno da, da ti Allah Đelšanu otvori da vidiš zašto određeni ajet dođe poslije određenog ajeta. Znači to se u kuranskim naukama zove tanasubur ajate u suri. Znači zašto ovaj ajet dođe poslije ovoga ajeta. Znači o tome u Roma govorila Hafiz Biqa'i je napisao čitavo djel o tome, Pa na primjer vidite poslije ovog ajeta o razilaženju Allah tabarak wa ta'ala kaže وَمَا umiru illa li ja'budu Allah muhlisina lahu din. A kaže nije im bilo naređeno osim da Allaha iskreno obožavaju. Da Allaha Đelešanu obožavaju šta? Iskreno. To jeste da su obožavali Allaha te barek vatala iskreno ne bi upali u ovo što su upali. Što znači da onaj koji je iskren prema Allahu te barek vatala, koji traži dokaz, koji hoće vjeru, onako kako je došlo u Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, inša Allah za njega nema straha. Znači čovjek mora biti iskren prema Allahu tebara kva ta'ala ako ti dođe istina. I vidiš da je to, vidiš da je to istina. Nemoj davati davat prednost, da, davat prednost svojim strastima. Molim Allaha tebara kva ta'ala da nas učini od onih koji slijede istinu, od onih koji govori istinu, od onih koji rade, rade po, po istinu. I zato vam još jedno napominjem. Znači ono što je zadaća u Leme, znači u Lema su alimi. Alimi, alimi. Zato je došlo toliko ajeta, zato je došlo toliko hadisa u vrijednosti u Leme. Znači, još jednom vam kažem, Allah dao sa podobno, ulema nisu pjevači, nisu halak besnići drugi. Znači, koliko će ovaj okupio uzeti liku, ovaj okupio liku. Znači, ovom je došlo na predavanje liku, znači ono što je zadač Allah mjesto da kaže istinu. Pa makar, pa makar ubijen bio radi toga. Da kaže istinu. Ja dok sam bio student, dole u, jel, u Siriji, i sjećam se, tad, to je bilo pred jel, zadnji mjeseci, šehovog života, rahmatullahi alihi, šehovog kadra, i tada je bio izašao iz zatvora, jedan ših koji se zove Hašim al-Međudur. Taj ših Allah vam dao svako dobro, znači bio toliko učen u fikhu, točnije u šafijskom fikhu, da su ga zvali šafij Sabir. Ta čovjek je radijedno je fetve odložio u zatvor 20 nešto godina. Znači taj čovjek odložio u zatvoru 20 nešto, 20 nešto godina. I sjećam se ših mi je govorio, Allah, Allah je podario džernat svima, kaže, kaže, otišao sam da ga posjetim, međutim, kaže, zaboravim, kaže, ne znam, znači, toliko mučenja, toliko udaraca, kaže, više, više ne znam. I tak isti primjera je bilo ovdje na našim prostorima. Znači, ako ste slušali, na primjer, za nametak klasima Dobraću, kad se Dobraća kad izašli iz zatvora ko mladi muslima, niko nije, niko nije smio da mu pridio, ljudi okretali od njega glavu. Jedno vrijeme bio ali veliki, međutim, kad je govori Isun, kad je rekao Isun, otišao u zatvor, vratio iz zatvora, ljudi od njega okretali glavu, znači nije, niko ti odom priđe, nekako sa nami. Međutim, to, to su bila Allah odabrani robovi, znači njima nije bilo bitno šta kažu stvorenja, nego je bilo bitno da li su, znači, na istini, da li su na istini u toj stvari. I zato, koliko god hoćete, koliko god hoćete imati ovakvih primjera. A jedan od takvih primjera je, smalan primjer ubijstvo Sejda Kutba, rahmatullahi alihi, znači koji kada je osuđen, ona, kada je osuđen na smrtnu kaznu, znači to spominje njegova sestra, znači spominje tu, onaj, e, tu, taj događaj, kada je Sejda Kutbi osuđen na smrt, onaj, i, i, i, i došao je bio ovaj jedan, da kažem isto tako, krvnik, koji je dosta bio patio islamiste u zatvoru Egiptu, međutim, eto tako, možda, možda se smilovo malo se idu kutku i došao njegovoj sestri kaže recimo, kaže, recimo ono nek se pravi bolestan, ko spominješ i Abdela Azam, kada je u jednoj svojoj knjizi, recite mu kaže nek se ono ko pravi bolestan, onaj, u stvari recimo prvo nek se izvine za ono što je pisao, znači pogotovo ono što je pisao u svom dijelu, ma'alim fit tarik, znakovi na putu. Kaže, recite mu, znači, nek se izvine od onoga što je napisao, znači, neće mu biti smrtna kazna. I, kaže, druga stvar, kaže, ono, nek bude malo, nek umije, nek umije da je bolestan, kaže, ne glumi da je bolestan, kaže onda će mu učiniti, jeli, da izađe za par godina iz zatvora. I onda je njegova sestra to prenijela se i do kutbu i rekla mu, izvini se. A kaže, i onda, jeli, izvini se, bit ćeš pomilovan, tako ti je država rekla. A onda kaže, onda će se kaže napravi da si bolestan, pa onda ćeš, kaže, izađe za par godina iz zatvora. I šta je bio odgovor se i da kutba na to, znači nije rekao ni, ni razmisli novo nebo, nego je kaže, rekao, ono čeka da se pokaje. Kaže da se, da se, poki, da se pokajem, kaže, od ugovora, od trgovine sa Allahom, tebareku ta'ala da se pokajemo od riječi istine. Jer kaže, od toga da se pokaje. Kaže, kako se bojno od toga pokaje? I nije, Allah mu se smilovo, znači nije tijelo da se pokaje od onoga što je pisao svojim djelima i ubijene. I još jedna stvar što je tu zanimljiva, kada je, kada je bio ubijan, jel, kad su ga streljali, došlo mu je da kažem jedan tako, da kažemo hođa, jel, sa Azhara, I ono da mu kaže, reci la ilah ila lah, prije smrti. Ovo ovaj je napisao tefsir Kur'ana, napisao manu fi tarik radi slama i ubijam bila na toga, <laughs> dolazi mu ovaj i kaže, reci la ilah ila lah, prije nego što umreš. Kad mi ovaj rekao, reci la ilah ila lah, tada mu je Sejid Kudr, rahmatullahi alihi, rekao riječi koje su jeli, ostale ispisane koje će biti do sudnjeg dana, a to je da mu rekao, kaže, ja sam ovde i kaže, mi umiremo, umiremo radi la ilah ila lah, a kaže, vi samo svoje stomake punite sa la ilah ila lah znači preko svoje preko vjere preko govora vjere znači punite svoje stomake a mi kaže ovdje život dajemo ovdje život dajemo radi la ilaha illallah je zato Allah tebarak ve taala kaže min al mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah alayh kaže među vjernicima ima oni koji su ispunili zavjet koji su dali Allah a taj zavjet koji su dali Allahu jeste da će biti na istinu do kraja smrti sve dok ne sretnu svog gospodara subhanahu wa ta'ala. I zato ovaj ajac sa kojim počinjemo, sa kojim Allah poslanik alaihi salatu sama počinjemo svoje govore, ja ihoj ladin amanu takullah haqqa tuqati, wala tamutunna illa vantu muslim. O vjernici, bojite se Allah istinskom Bogu bojazuš i nemojte nikako umirati osim kao pravi muslimani. Znači da se čovjek drži ove istine, da se drži toga sve dok ne sretne svog gospodara subhanahu wa ta'ala. I da Allah tabarak wa ta'ala kaže, fa minhu man qada nahba, kaže među njima ima oni koji su preselili, ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا اما جيني ما يمعوني كي توجكا وما بدلوا تبديلا يتوغا نشتا نيسو يتوغا نشتا نيسو زميلا تو يست استرسو نتو مقور صلى الله تبارك وتعالى molim Allaha tebareku ta'ala da nas učini odani koji će ustrajati na tome i koji neće ništa promijeniti od Allaha tebareku ta'ala vjeruje se dok ne sretnu uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i da naš boravak bude džennet i da se smuli svim onim koji su živjeli za Islam, koji su borili za Islam a mi eto Allahu kadir da ovdje govorimo tu u prostorima mladih muslimana, jer iz ove organizacije je bilo dosta, da kažemo, ljudi koji su u onom sistemu, koji su dali svoje živote za islam, za Allahu te bareku ta'ala vjeru, koji su se borili, koji su u zatvorima bili koliko, koliko su bili, i zato mi ponekad samo ovo želim da kažem, nemojte mi zamiriti, pa ću završiti, jer mi danas ponekad kažemo kako je teško.